Columbo au vikingoi. Dum multae iardecoi ni lernis en niei elementai lerneioi che Cristoforo Columbo malcovris Americon en la iaro 1492. La historio estis al ni transdonita con coloroi de iom da vero, iom da fantasio. La tri mitai caraveloi de la itala aventuristo restis por ciam en nia memoro ciel simboloi de curagio, audazzo cae obstino. Sancta Maria, Pinta cae Nina. Lasta tempe, la prestigio de la Europa conquerado de la Nova Continento suferis batoin. En Mexicurbo oni decidis anstatauigi la imponan statuon de Columbo, quiu dum cent quinde chiaroi staris en la cefa urba avenuo per monumento al indiana virino, farita de la Mexica artisto Pedro Reyes. Per tio, la intenso estas el starigi la gravetson de la antiqua Mexica civilizatio fronte alla tiel nomata Europa conquerado. Andau quilcai semainoi, unu pli bato alla prestigio de Columbo venis de sciencistoi, cae estis publicigita in la grava revuo Nature. Oni pruvis che vikingoi iam estis en Americo quart centiaroin anta ol li attingis cubon. Ili albordigis en la regiono cion nun occupas Canado, precise je la iaro 1021 post Cristo. Tion concludon oni faris per analizado de artefactoi el ligno, trovitai en archeologia campo en la orienta regiono de Canado. La studo resultis de cun laboro inter Nederlandae, Canadae cae Germanae faculoi. Oni nescias multon pri la shipirado de Scandinavoi transatlantico. Sagaoi ili ne mencias, sed tio mixas historion cae legendoin el Islando. La nova esploroi montris che ili facte starigis villagioin en la nuna Canado, veninte el Gronlando, cae tie ili restis dum iarcentoi. Per lignai obiectoi productitai per metallai laboriloi, ciuin locai indigenoi ne posedis tiu tempe, oni povis mesuri la precisan tempon ciam oni ilin faris por tia mesurado oni combinis moderna in tecnico in in carbonon dec quar cae analizadon de la efico de cosmai radiadoi. Las cuoi alla historia prestigio de Cristoforo Columbo, kiel el pioniro en Americo, causis polemicon cae malconsentoen. Nenio nova char homo shaine amas polemicoin. Prudentae historiistoi tamen scipovos attribui al ciu facto cae al ciu turno puncto en la historio de tiu continento la giustan gravetson cae signifon. La celo de historio ne estas starigi concuradon pri eminentezzo de homoi, sed ciam proponi objektivan factoin quiui instruas al ni la manieron quiel ni povas evolui.